Mendova që ky ishte i treti. Po, po është i pesti. Shumë mirë. Mirë se keni ardhur në program tek Media Aktive. Këta janë uh, miqtë e mi sot. A mund t'i dëgjojmë pak jeni të gjithë këtu? Hey! Okej. Janë uh, janë shumë, janë shumë uh, edhe dhe janë shumë të mirë. Po dua që në programin e sotëm uh, dy gjëra të fokusohemi. Pra, uh, për cilat po flisim edhe deri tani. E para, gjuha shqipe, përdorimi i gjuhës shqipe, në që të jetë sa më i pastër, që të jetë sa më sa më mirë, mos kini merak kur bëni gabime. Mos kini merak nëse përdorni fjalë të huaja, është okay, nuk është fundi i botës. Po ju thosha pak më parë, nuk jam puritan që dua që çdo fjalë të jetë shqipe e pastër, të hapim fjalorin ta gjejmë po s'e gjetëm digjesh, përjashtohesh nga kursi. Por uh, por ndërgjegjësohuni që gjuha duhet të jetë sa më e mirë. Dhe nëse e bëni këtë, pastaj do të filloni vetvetiu duke u korrigjuar pak e nga pak derisa të arrini një nivel ku do të bëni ndryshimin nga të tjerët dhe do të do ndjeni mirë. Tani më tregoni pak për këtë fundjavën, se dua që të flasim për disa gjëra. E para punës për mua ka qenë fundjavë e mbyllur brenda pothuajse kam parë 1 2 3 4 ja 5 filma. Kështu që sot në mëngjes si ditë e hënë jam ndier kështu si si në tjetër botë, ku desh që të rikthehesh në realitet, se u ndava pak. Ka parë njeri ndonjë film këtë fundjavë, se ka pasur filma të mirë, qoftë në kinema, Regjina më thotë, Regjina, do vish të na tregosh? Ça ke parë? S'ka gjë, ku duash? Ok, filmi që unë pashë ishte premiera Joy, uh, që ka filluar uh, me datë 7 filloi premiera këtu në Tiranë. Uh, ishte një film shumë i bukur, por për mendimin tim mungonte romanca, unë nuk e di më pëlqejnë filmat që kanë romancë. Uh, ok, ishte një grua e arrirë, e cila një grua e cila filloi nga zero për të shkuar uh, në majë të karrierës së saj, por që ka kaluar disa rrugë, disa shkallë shumë të vështira derisa arriti aty dhe mua personalisht më dha shumë forcë për të ecur përpara dhe për të mos u dorëzuar kurrë. Okej, okay, shumë mirë. Ky ishte një nga filmat që unë doja të shikoja, që nuk e pashë dot. Sepse ishin ishin ne kishim filma, kishim premierën në në Cineplexx këtë fundjavën që kaloi. Ëh, Dhe ishte Joy, ishte ishte filmi i Tarantinos që vajtëm pamë, The Hateful Eight. Tetë të urryerit, kush e pa atë? Pa njeri Tetë të urryerit. E pamë shumë në mënyrë pirate. Mirë, e pamë në mënyrë pirate, shumë me një sy, kështu si pirat? Jo, është me DVD screener. Me DVD screener, ok, shumë mirë. E jo, e di që që ekziston edhe në atë formë, po ishte film shumë i mirë në kinema. Ishte film i mirë ky uh, filmi uh, Point Break që është bërë edhe një herë. Point Break ka qenë një film me Keanu Reeves dhe me Uh, Patrick Swayze tani është ribërë edhe duket tmerrësisht interesant. Edhe Joy ishte ishte një film që doja ta shoh Robert De Niro është uh, edhe Jennifer Lawrence në në film. Por Jennifer Lawrence do ta shikojmë më shumë. Ëh, uh, që është aktore shumë e mirë, shumë serioze. Tani më tregoni um, meqë filma këta filma nuk i keni parë, po a keni parë ndonjë film të mirë kohët e fundit? Dje ka qenë Golden Globes. Ka qenë Globet e Artë. Ka fituar DiCaprio, meqë ra fjala Që thonë që ndoshta më në fund Mund të marrë dhe Oscar Por, uh, por çfarë filmash të mirë keni parë? Çfarë, çfarë, eja këtu, më trego ti E, mund të vini edhe këtej, e? Po, po uh, Nuk është film premierë uh, Por që jam shumë larg romancës është Nymphomaniac Nuk e di nëse ndonjëri nga ju e ka parë është uh, dramë dhe njëkohësisht dhe erotik. Besoj se secili nga ju e di se çfarë është nimfomania. Ëh. Mm -hmm. Uh, por që ua sugjeroj të gjithëve ta shihni është në dy vëllime. Është një pesor, por që është shumë. Është i gjatë, është i gjatë. Është goxha i gjatë dhe pak i lodhshëm. Çfarë të pëlqeu ty rreth rreth filmit? Ëh, uh, rreth filmit uh, më pëlqeu sepse ishte pak i rëndë. Mhm. Mm Të pëlqen kur janë pak shumë Po, më pëlqen filmat që janë pak të rëndë si psikologjikisht. Ëh, mm -hmm. uh, historia është e një femre që ka një dëshirë mm -hmm. më shumë se obsesive mm -hmm. për të kryer marrëdhënie seksuale dhe këto marrëdhënie mund të jenë me çfarëdolloj njerëzish. Ë uh, dhe ja, nuk diskriminon. Nuk diskriminon as mm. as edhe një lloj. Mm. Uh, njeriu, por që aty Filma, filma. Pra, filma po jo të rinj. Mm -hmm. S'ka gjë. Kanë disa kohë që kanë dalë, janë më tepër shkencorë. I Origin edhe Predestination kanë qenë dy të preferuar. Mm -hmm. uh, subjekti mund të jetë pak i komplikuar për t'u shpjeguar në pak sekonda. Uh, predestination flet për um, një vajzë e cila vuante nga ajo sindroma që uh, ka është dhe femër dhe mashkull mm. dhe në një pikë të caktuar në një moshë të caktuar uh, kur vajti për të bërë një lloj trajnimi për t'u futur në një shkollë ushtarake diçka të tillë uh, nga analizat që ata i bënë arritën në përfundimin që ajo mund të uh, vendoste të mbante njërin prej dy gjinive mm. dhe caktoi të mbante atë mashkullore dhe me anë të hormoneve u kthye në, në, në një mashkull mm. Mirë po, uh, shkenca nuk mbaronte këtu, sepse do të flitej edhe për këthimin në ko. Ta një mashkull u rikthye në kohë dhe takoi veten e saj kur ishte femër. Oh. Dhe më shumë se sa vetja e saj mund ta kuptonte dhe ranë në dashuri në thonjëza me veten e saj. Dhe patën një fëmijë. Wow. Që e çon, që e çon në një jetimore. Që që e paradoks, ta mm. paradoksi në kohë. Uh, është Ka akoma më shumë, sub, do më thënë gjëra shumë të bukura, por është pak i vështirë për t'u shpjeguar. Edhe një si që kjo, shumë film Predestination. Predestination. Po, dhe po. nga IMDb-ja, e ka vlerësimin mbi 7.5, diçka e tillë, po. Mm. Dhe I Origins mbi 7, do më thënë, diçka te 7.2 ose ndoshta edhe më shumë, flet për origjinën e syrit. Uh, një shkencëtar bie në dashuri me një vajzë dhe nga që ishte shumë i apasionuar pas fotografisë, fotografon syrin e saj. Mirpo pas vdekjes së uh, së të dashurës, ë uh, i fiksuar, domethënë pse e humbi sepse u vdiq në një ashensor, ë uh, ishte marrë me të gjithë pjesën e historisë së syrit dhe sipas tij, në momentin që një njeri vdes, retina e syrit pavarësisht se mund të ndryshojë ngjyrë, rikthehet dhe lind tek një fëmijë tjetër. Mm dhe në bazë të skanimeve të syrit që bëjnë në aeroport, gjeti që uh, syri retina e syrit së saj ishte skanuar në Indi dhe shkon për të kërkuar vajzën e vogël. Dhe pasi e gjen, në bazë të testeve arrinte të vërtetonte se të gjitha këto kishin lidhje, do me thënë, fëmija e ri kishte kujtime në thonjza të jetës së mëparshme mm. ndjesi mm -hmm. dhe nga testet ajo pëlqente të njëjtat gjëra si e dashura saj, mm -hmm. si e mhm. dashura e tij, do me thënë, diçka si rimishërim, do me thënë. Pak a shumë. Mm -hmm. uh, dhe kishte një fobi nga ashensorët. Mm -hmm. Edhe kjo lidhet edhe me faktin që pjesa më e madhe e fobive të njerëzve lidhen me frika nga jetë të mëparshme. E kuptoj. Domethënë teoria në. Është teori, madje ka dalë është edhe një libër edhe një film për të gjithë ata që arrin të çojnë njerëzit në hipnozë. Uh, një shkencëtar kishte bërë një eksperiment për një grua e cila kishte frikë nga vendet e mbyllura, klaustrofobike mm -hmm. që. Po, klaustrofobia. Dhe në momentin që kishte çuar në hipnozë dhe i kishte thënë asaj rikthehu në origjinë të problemit tënd, uh, e kishte çuar pa dashje në jetë të mëparshme mm. ku ajo si një fëmijë kishte mbetur, kishte rënë në një pus edhe aty kishte vdekur. Kishte përfituar edhe këtë frikën atje. Ka shumë histori të tilla. Mm -hmm. Këta ishin dy filmat që uh, shkencorë. Ndërsa i fundit që kam parë, nuk e di para disa ditësh, nuk është i ri, është Adam Sandler, ishte komedi që fliste për çështjen e komunitetit LGBT. Mm Shumë mirë, sepse e di pse ju pyes për filmat sepse janë një nga tematikat për të cilat uh, mund të flitet vazhdimisht edhe gjithmonë në fakt kemi folur sot edhe në klubin e mëngjesit për për filmat, për shkak se ishte edhe Golden Globes dje e ca gjëra të tjera. Po dua që të tregoni ju pak, uh, ju që s'keni folur akoma për filma, filma që preferoni, aktorë që preferoni, edhe arsyet pse ju pëlqejnë, uh, ju pëlqejnë këto. Do vish ti? Se e di që je ti larg, po dua, dua të pyes. Çfarë e fundit? E di, s'ka gjë? Uh, atëherë filmi i fundit që unë kam parë është në lidhje me shkencëtarin i cili është i paralizuar. Ëh. Mm uh, madje edhe aktori kryesor i atij filmi u mori një çmim. Po, edhe me emër është... Stephen Hawking uh, është është është një film që mua pavarësisht uh, peshës bibliografike që ka vetë si përshkrim i jetës së tij, si si ai e përjetoi në fjalë. Donte të mbante njëkohësisht edhe studimet e tij, edhe mm. dashurinë, por mm. njëkohësisht duhet të luftonte edhe me smundjen. Është një film që realisht më ka ngelur në kujtesë. Mm -hmm. Edhe përmban, po, përmban edhe shumë mesazhe të mira si si një person pavarësisht se mund të jetë me aftësi të kufizuara, por dashurinë për familjen e ka, mm -hmm. dhe dëshirën për të kontribuar për familjen. Ajo Mbaj mend një sekuencë e cila e bashkëshortja e tij, e cila i qëndroi realisht besnike, po i thoshte që ne nuk jemi një familje normale. Ai mm. thoshte pse asgjë nuk na mungon, përveç se një fjalë po. defekti po që kishte ai vetë personal. Edhe është një film që realisht ia vlen që të shikohet. Mm. Është një film shumë i mirë dhe i vlerësuar. Po, dhe i vlerësuar. Po, ëm um, Po, çfarë do thoshe? Po do të them edhe një film tjetër. Po, më vetëm The Imitation Game. The Imitation Game. Po, Alan Turing. Po e shpjego mm. subjektin. Në fakt ka duhen parë të dy bashkë, se janë dy shkencëtarë anglezë dhe Stephen Hawking edhe Alan Turing. Unë ashtu kam, duke qenë se i kam parë në një ditë i lidh i ngatroj me njëri tjetrin pak. Po, përveç se më duhej ta shifja sepse është i bukur, e kemi pasur edhe të sugjeruar, pasi unë vazhdoj për informatikë, edhe kjo ah. pjesa e. Super, kompjuteri i parë. Po. po ti Ke ndonjë film të preferuar, ndonjë aktor, aktore? Uh, personalisht i shikoj filma dhe më pëlqejnë, por kryesisht nëpërmjet Digitalbit, mm -hmm. uh, nuk kam kohë të shkoj shumë në kinema, preferoj që kohën e lirë të shkoj në teatër më mhm. tepër, mm -hmm. dhe kam parë së fundmi shumë filma, kryesisht aksion ose thriller, një ndër filmat aksion ose do ta quaj të tillë është presidenti, por uh, presidenti i fundit, sepse ka disa filma me presidentin Amerikan, për mënyrën se si tradhtohet nga njerëzit e afërt uh, presidenti dhe në fund se si një hero e shpëton në rastin e filmit të fundit të presidentit amerikan ishte një hero i vogël, një fëmijë shumë i vogël, të cilin uh, i jati e mësonte se si të gjuante apo si të ruante edhe pyllin diku në një vend të në Skoci, në një vend mhm. shumë të ftohtë. Edhe qëllon që presidenti bie aty me avion, Edhe fëmija i vogël arrin ta shpëtojë në fund fare, oh, si një fëmijë rreth moshës 6 ose 7 vjeç, por shumë film i bukur. Kam parë edhe të gjitha seritë e fundit, uh, jo të fundit, të gjitha seritë e Padrinos ose Father. Mm, shumë interesant, po, nuk e kisha parë të them të drejtën ose më kishte qëlluar ta shikoja me shkëputje, e kam parë të gjitha tashmë dhe është shumë interesant për mënyrën se si uh, vepron mafia edhe aktori që e luan pastaj është Në fakt un jam fans i madh i filmave klasik, më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë, i shikoj për të disatën herë. Mm. Filmi i fundit që kam parë ka qenë dje, ishte një film që po e ndiqja në një kanal televiziv ë në mediat shqiptare dhe e kapa pothuajse nga gjysmë, po më tërhoqi historia e një djalit i cili kishte dëshirë të bëhej shkrimtar dhe të studionte në një ndër universitetet e Amerikës. Ai rrugëtovi në në shumë vende për të gjetur një bursë dhe për të studiuar, Dhe në fund fare takon një shkrimtar i cili thotë që shkrimtar të mirë nuk të bën as universiteti nuk të bën asgjë, po shkrimtar të mirë të bën domethënë ajo prirja jote, ajo mënyra se sa lexon ti, ai i dhuron dhe një libër, ai e lexon dhe meqenëse sipas tij, ky libër i ndryshoi jetën, e la diku dhe tha, nëse e gjen dikush tjetër, do të ndryshojë jeta edhe një njeriu tjetër. Mm. Ishte një film shumë i bukur. Film i ri apo i vjetër? Uh, diku mund të ishte xhiruar tek në vitin 2005, ndërsa okay. për filmat klasikë jam fans i madh i Charlie Chaplin, i kam parë shumë herë edhe mm. prapë së prapi, edhe kur i rikthehem gjithmonë kanë atë shijen e fillimit. Drejt. Unë pash një film këtë fundjavë që ishte i 51-shit, nga Tennessee Williams e ka shkruar këtë që quhet një tramvaj me emrin Dëshirë. ose A Streetcar Named Desire. Uh, Marlon Brando luan aty. Ishte shumë i bukur. S'e kisha parë ndonjëherë, unë kam e dija se kjo Tennessee Williams kjo uh, A Streetcar Named Desire është vendosur në disa herë në teatr, por uh, Po s'e kisha parë në versionin filmi ishte shumë i mirë, ishte ishte bardhëzi. Okej, okay, dua që ta liroj këtë vendin këtu për këta çunat, se e di që gjithë duan të flasin për filma, ë, uh, por më parë vendosim një këngë, çfarë është kënga e radhës? A e dim? Po, e di. Ah, është uh, Disclosure Magnets. Okej, okay, shumë mirë. Magnets e dëgjojmë tani në Club FM 104, po është edhe këtu. Po shikoj. Uh, media aktive, miq të dashur, mirë se keni ardhur që të gjithë. Është 11:38 minuta. Tani mbas këngës kthehemi me më shumë filma nga çunat e gocat këtu tek praktikë. Përshëndetje dhe ja ku rikthehemi edhe një herë në studio me studentët e medias aktive. Pjesën e parë folën për filmat dhe këtu kemi shumë kolegë të, të cilët folën dhe më shumë kemi të cilët nuk folën. Gjithashtu këtë pjesë do të flasim përsëri për filmat. Do t'ja nis nga vetja meqë unë e fillova. Ë Unë jam pak a shumë për filmat në përgjithësi për filmat aksion, filmat horror s'më pëlqejnë. Gjithashtu edhe ndonjë komedi nuk është keq. Këtu kemi dhe kolegë të tjerë, të cilët duan të të flasin, të cilët po ja kaloj radhën. Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Manjola dhe tema është shumë interesante sot në fakt, flasim për filmat. Nuk e di, me dashje apo pa dashje të gjithë i duam filmat. Ndalojmë një sekondë dhe shohim filma. Atëherë, nuk është se kam ndonjë zhanër të preferuar filmash, i shoh të gjithë. Përgjithsisht për momentin jam e fokusuar tek filmat me metrazh të shkurtër. Por do rikthehesha filmave standard, një filmi që më ka bërë shumë përshtypje, nuk jam te këto filmat klasik që bëjnë buj, nuk më pëlqejnë, merrem zakonisht me historitë e filmave dhe me autorët. Ë uh, për fat keq nuk e di autorin e filmit 5 ditë në luftë që është bërë për luftën në Gjeorgji, historia e një gazetari, nuk e di sa prej jush e keni parë, por është fantastik. Për mua është është shumë realist, aktual dhe historia është trajtuar në mënyrën më realiste të mundshme. Bën fjalë për luftën që u zhvillua në Gjeorgji, luftën e famshme, bombardimet që u bënë atje dhe kishte një konflikt të madh midis shtetit, militantëve që shkuan atje të të pushtonin vendin edhe momenti më prekës apo më të them që mua më ka lënë më shumë mbresa, kanë qenë dy, i pari ka qenë presidenti përlotur që i thotë popullit që ne do të mbijetojmë, edhe sepse jemi një gjak dhe uh, jemi të gjithë të bashkuar, Edhe momenti kur tërhiqen forcat militare duke thënë boll me luftë sepse nuk kemi çfarë të fitojmë. Fundi fundit po luftojmë kundër kundër njerëzve, kundra një uniteti. Gjithashtu edhe momenti i gazetarit. Për ata që studiojnë gazetari, po edhe për gjithë nga ana njerëzore, vlen shumë fakti që akti sublim që bëri ai kishte kartën e memories të gjithë filmimeve që kishte bërë sepse dihet që në këto zona është shumë e vështirë të bësh investigime apo edhe të raportosh. Në sekondën e fundit kur përballet me militantin më të rrezikshëm nga ato, i thotë që duhet ta dorëzosh ose jetën tënde. Gazetari e kishte fshehur diku kopjen e USB-s dhe i tregon vetëm një moment që e kam këtu me vete, do ta dorëzoj. Në moment vritet nga një ushtar po militant, një 14 vjeçar, domethënë mënyra se si atij dridhej arma në dorë, nuk dinte ta përdorte, po vetëm për të shpëtuar edhe nga ana humane, e bëri që USB-ja të binte në dorë të BBC-së dhe gjithë mediave ndërkombëtare, ndërkohë që domethënë shpëtoi në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe Edhe populli, por edhe gazetaria pati një fitore në vete, sepse arriti ta shpinte mesazhin e vet. Ai kishte humbur uh, bashkëshorten e tij gjatë uh, sulmeve të para, ai rikthehej sërish Gjeorgjisë, sepse Gjeorgjia ishte sulmuar në dy pjesë. Domethënë për 5 ditë ishte për mua është fantastik. Ka radhën tjetër? Po, edhe unë ashtu si çdo djalë tjetër pëlqej filmat aksion, por një ditë më rastisi të shihja një film i cili fliste për jetën e Julian Assange. personi i cili krijoi WikiLeaks, filmi titullohej Pushteti i pestë. Më bëri përshtypje se si Julian Assange kishte krijuar WikiLeaks nga nga zanafilla e vet, me vetëm me një shokun e tij, Danielin. Ë në fillim ai e krijoi stafin e tij vetëm me dy veta. Ë gjithçka që më pëlqeu tek ai ishte vetëm zemra që kishte për të çarë përpara. Gjithashtu, filmi bazohet edhe në jetën private që Julian Assange bënte dhe dhe stresin që ai kishte gjatë gjatë krijimit të kësaj gjatë krijimit të WikiLeaks-it. Ëm gjithashtu Danieli ishte miku i tij më i mirë, gjithashtu edhe ishte ai që i bëri dhe I bëri që të Julian Assange të binte në duart e policisë. Ky ishte filmi që më ka bërë përshtypje këtë javë. Përshëndetje, unë jam Klodiana. Ë Më dëshiroj të flas për një film që ndryshe nga zhanret që kemi folur deri tani, është një film autobiografik i një futbolisti që filmi është bërë në 2015-ën. Flet për jetën, karrierën dhe të futbollistit të Realit Cristiano Ronaldo. Ëm filmi është më shumë autobiografik jetën flet për edhe familjen aty interesant që një goce i, i, i pëlqen këto filmat që lidhen me me futbollistët se mua për shembull Sa përmend Cristiano Ronaldo gjithë gocat qesh. Po që fatkeqësisht ky Cristiano Ronaldo kohët e fundit ka dalë në krah të disa Mua personalisht filmat uh, jam jam shumë tekanjoz për filmat, pëlqen më pëlqen vetëm një uh, kategori e caktuar që janë filmat fantastiko-shkencorë. Dhe në qofë se nuk është fantashkencë, nuk e marr mundimin ta shoh me paramendim që nga fillimi. Uh, Domethënë nëse është komedi ose ndonjë film tjetër mund ta shoh vetëm aksidentalisht kur e jep televizori që jam duke ngrënë për shembull dhe e shoh aksidentalisht, më pëlqen dhe vazhdoj ta shoh, por që ta marr mundimin ta shoh nga fillimi nuk ë këtë fundjavë e kam kaluar në shtëpi duke duke parë një e, film fantashkencë me shumë seri që është The 100 të 100-t Domethënë, mjafton vetëm që të jetë fantashkencë edhe ti e ndjek, apo... Mjafton të jetë fantashkencë... Janë dhe aktorët, apo... Jo, për aktorët kam preferencë vetëm për uh, Jessica Alba. Hmm, zgjedhje e mirë. dhe uh, nga aktorët meshkuj është... Uh, Ia harrova emrin tash. Përshkruaje pak edhe mbase gjejmë nevojë. Po është kështu brun me me që ka luajtur një një një lloj filmi që bën duart si gërshër, çik si Johnny Depp. Ah, Johnny Depp, bravo. Okej. Këta janë dy të preferuar. Edhe Leonardo DiCaprio sigurisht është po, është i paarritshëm. Mm, ndërsa un, domethënë, un që po jo flas jam Nexhi, jam një nga pjesëtarët e medias aktive. Edhe një ndryshe nga sa u fol, unë jam shumë e përqendruar tek filmat romantik, ndoshta lidhet edhe me karakterin tim ose ndjeshmërinë, nuk e di. Dhe do të ndalesha pak tek filmi që u përmend pak më parë, Nymphomaniac. Më pëlqen dhe e vlerësoj atë film edhe për faktin sepse në momentin kur kjo aktorja kryesore dashurohet dhe dashurohet vërtet, ajo vendos që ta lëj komplet mbrapa jetën e saj, Pavarësisht se ajo dashuria pastaj i sjell zhgënjime dhe ku di unë i kthehet sërish, por që në momentin që ajo dashurohet e le. Pastaj të gjithë filmat e tjerë çfarë ka romantik i kam parë duke nisur nga Notebook, Dear John, ku di unë gjithë gjithë gjithë Ndërsa, ndërsa, dy që më kanë ngelur më shumë në mëndje, janë Barefoot, mos ngatërroj emrin, Është një vajzë e cila është rritur nga mamaja e saj dhe mamaja e saj vuante nga një çrregullim bipolar, nuk e di se sa nga ju e dini, është çrregullimi më i rëndë për sa i përket sëmundjeve të kokës dhe um, domethënë njerëzit që vuajnë nga kjo lloj sëmundje mund të kalojnë shumë shpesh edhe shpejt për sa i përket kohës Nga shumë të mërzitur në shumë të lumtur dhe edhe imagjinojnë sepse sëmundja e mamasë së vet ishte e ndërthurur me psikozën. Uh, kështu që kjo vajza kishte jetuar e mbyllur gjithë jetën dhe në një moment kur i vdes mamaja e çmendur, ta themi kështu, ajo transfer, uh, transferohet në një spital psikiatrik. Aty takon këtë djalin i cili ishte delja e zezë e shtëpisë Dhe për një moment ky për të mm, për të vënë në jetë planin e tij për t'i marrë babait disa lekë, duhet që të çonte nusen në shtëpi. Kështu që mendoi të merrte këtë gocën, por kjo ishte si të fillonte jetën nga zero, sepse kishte jetuar e mbyllur dhe nuk dinte absolutisht asgjë, prandaj e, e konsideronin të çmendur. Dhe si u zbulua historia, historia që kishte qenë mamaja, e cila e kishte rritur dhe e kishte mbajtur këtë vajzën të mbyllur, ajo nuk dinte as të vishte këpucë, sepse kishte ndenjë gjithë jetën në shtëpi, nuk i mbante dot. Dhe në fund ajo filloi të mësonte çdo gjë nga e para, e nisi nga zeroja dhe u vërtetua që ajo nuk ishte e çmendur dhe vazhdoi jetën e saj. Ky ishte një ndër filmat më romantik të bukur. Uh, për... kam dhe një tjetër, por e lëmë, më mirë. Përshëndetje dhe nga nga unë Jeta. Uh, me thënë të drejtën, teksa po ju dëgjoj po më dukeni si elitë. Unë kam kohë pa parë filma, por uh, ndër to mund të përmend horrorët se më pëlqen të trembem. uh, The Ring, nuk e di Samara Morgan që del nga pusi. Uh, Insidious që është uh, me të vërtetë shumë i frikshëm. Ndërsa i fundit i fundit fare ka qenë Lilo dhe Stitch. më pëlqejnë edhe filma vizatimorë. Pastaj ç'të them, që më kujtoj uh, mamanë uh, apo vajzën, jam pak në merak për Xhansunë e patë mbrëmë. po kalojnë seriale turke tani. Përshëndetje dhe nga unë Brejdoni, një praktikant i Medias Aktive, dua të shtroj edhe unë disa grimca fundjave, domethënë, vendlindjen time, ku ishte një fundjavë e dehur në thonjza, pasi kam pritur shumë miq dhe shokë. Dhe një nga filmat që unë kam parë në momentin në... Më fal, po kush, ku ndodhi kjo? Ku, që, kjo është kjo fundjavë e dehur, ma trego pak se kjo më pëlqen. Po, kjo fundjavë e dehur ndodhi në, në Rrogozhinë, në shpinë time, ku ditën e shtunë, domethënë, kur unë u ktheva në Rrogozhinë, prita disa miq, edhe nga gjeli i detit që kishin, kishin ngelur pak, Filluam të pinim pak verë dhe pastaj po shikonim një film që quhet Vehicle 19 që luan aktori Paul Walker i ndjeri. Edhe është një film që flet për një një udhëtar i një udhëtar i huaj merr gabimisht një makinë me qera që do ta lidhi me me një rrjet të korruptuar të policisë vendese, domethënë ai shkon për të takuar ish të dashurën e tij në Johannesburg në Afrikë. Edhe merr një gabimisht një furgon me qera, i cili kishte brenda një prokurore të qytetit të Johannesburg. Edhe i cili nuk ishte nuk e dinte fare çfarë kishte në atë makinë, derisa e zbulon në një incident të vogël rrugor. Dhe pastaj ndodh që historia aty bëhet një trafik njerëzish për prostitucion. Dhe që prokurorja kishte shumë dëshmi që mund të akuzonte shefin e policisë. Paska gjetur belanë me dorën e vet. Po ti DJ ke parë një film? Po, po unë në fakt jam fan fans i filmave fantas fantastiko-shkencorë. Filmi i fundit që pashë ishte Pixel, s'e di në qoftë se e keni parë filmin Pixel. Filmi Pixel ishte, domethënë, dy të rinj të vegjël fare që loznin me këto video game-at dhe në qoftë se dini Pixel është ajo që si në video game që gjithmonë do hajë ato ushqimet aty kështu s'e di kam dhe këtu biles se për si po për se po i kisha harruar titullin Është Pac-Man. Është Pac-Man, po. Pac-Man, Pac-Man. Edhe ishte shumë film interesant, edhe po zhvillonin një kampionat botëror se kush do fitonte një kush do ishte më i mirë në këtë lojë në Pac-Man. Edhe videoja që do ai që do fitonte videon do e videon kasetën do e çonin në orbitë si një video e parë e pikselit e Pac-Manit. Po, ndërkohë që kjo çohet mbas shumë vitesh, këtë videon e kishin marrë disa alienë dhe e kishin kuptuar këtë si një sfidë mbarëbotërore, domethënë që shikoni ne do bëjmë një luftë me Pac-Manin, edhe nëse ne fitojmë do ju shkatërrojmë botën juve. Dhe kjo ishte ishte ajo çmenduria e tij komplet filmit, sepse detyrohen që Gjithë shte, ato presidenti i Amerikës të thërrasë kët djalin e vogël që tashmë ishte rritur që të luante në, tani në tani më në realitet me armë të vërteta kët lojën Pac-Man. Dhe kjo është Okej, okay, po. kush ka dëshirë për të folur për uh, filma apo ndonjë aktor apo ndonjë apo apo e konsumuan themën e filmit. Kush ka? Okej, okay, jepi. Përshëndetje nga Ulrika. Edhe me kuqe atje. Edhe edhe nga ty dua të dëgjoj. Po jepi ti fillim. Unë në fakt nuk jam shumë e apasionuar pas filmave, po kur i shikoj Mbaj mend historinë, nuk fokusohem pas aktorëve ose pas titujve. Në fakt kur u diskutua këtu, po kuptova që shumicën e këtyre i kisha parë, por nuk i mbaja mend titujt. Në fakt filmi që doja të tregoja që më ka bërë më shumë përshtypje ka qenë filmi Lucy, nuk e mbaj mend se vit çfarë viti është. Bëhet fjalë për uh, një lloj droge, emri i të cilës nuk më kujtohet tani, dhe stimulimin që ajo bënte në organizmin e njeriut edhe gjithë çfarë ndodhte në një organizëm ishte në fakt një film fantastiko shkencor sepse kishte edhe fakte shkencore dhe nga ai kuptova një gjë mësova një gjë që nuk e dija që truri i njeriut në gjithë maksimumin që mund të bësh vihet në funksion vetëm 5%. Edhe tani mund të imagjinoni se çfarë mund të ndodhte nëse truri ë do do vihej në në funksion 100%, ishin gjëra të paimagjinueshme që s'i kisha marrë ndonjëherë me mend se mund të ndodhnin. Përshëndetje, unë jam Jona. Uh, për sa u përket filmave, unë nuk jam, unë jam gjithmonë ajo që zgjedh kokoshkat edhe pijet, ndërsa filmat më zgjedh gjithmonë motra, edhe pjesët teatrale. Unë vetëm i shikoj, edhe zakonisht më ndodhin që gjithmonë i pëlqej, se kemi pak a shumë të njëjtat shije. Filmat që kam parë së fundmi dhe që më kanë pëlqyer janë Sweet November edhe Dekadencia. Ë Dekadencia më ka pëlqyer më shumë për shkak se fliste më shumë për një temë reale. Sweet November pak i largët, a? Ë, po, po është shumë i mhm. bukur. Shumë i bukur vërtet. Ë Dekadencia më ka pëlqyer për temën që kishte zgjedhur se si një një person i pasur shfrytëzonte një vajzë promocioni me një pasuri jo shumë të madhe për përfitimet e tij seksuale, edhe në fund pasi e bën që vajza të dashurohet me të, e lë si çdo mashkull tjetër. Hmm. Jo si çdo mashkull tjetër. Çdo mashkull tjetër i pasur. Ai është e lë si çdo mashkull tjetër. Okej, faleminderit. Ëh, Po baballara keni në shtëpi. I pas. Kjo do të thotë që ka dhe meshkuj që nuk i lejnë. Po, tani, tani do të gjejmë nga ty. Atëherë po vazhdoj unë pra. Her, kohët e fundit nuk kam pasur shumë filma sepse jam kam qenë e zënë me detyra dhe kurse budalliqe të tjera që si, si para sezonit. Budalliqe të tjera. Në shkolla. Po, por filma që më kanë bërë shumë përshtypje gjatë gjithë jetës time me fjalë Janë Scarface me Tony që me Tony Montana me fjalë famshmi. Gjithashtu është një film tjetër që më ka bërë përshtypje që quhet Kokaina. Edhe edhe Fast and Furious, po, me Johnny Depp. Po. Atëherë po po flas i çik lidhur me filmat me fjalë tek Tony Montana është një një djalë i varfër që niset nga Kolumbia dhe kërkon të gjej fatin e tij, por fatkeqësisht nga Kuba po. Shumë mirë. Ehm, um, cila është kënga e radhës? Kënga e radhës jemi me Kygon Stole the Show. Oh, Stole the Show nga Kygo. Kush e di këtë këngë? Kush e ka qef? Është mirë. Okej, okay, ngrihen 3 duar nga 20. Kështu që jemi jemi 4, 4 duar. E po vjen. Kygo. Darling, darling. I'll turn the lights back on now. Watching, watching. Sulmet kibernetike. Etika, ok. Etika. Uh, përshëndetje të dashur miq, përshëndetje Blendi. Uh, sot është ditë e hënë dhe uh, data shënon 11 janar. Uh, jemi këtu me studentët e medias aktive, ashtu sikundër çdo të hënë, uh, ku mblidhemi për të diskutuar lidhur me tema të ndryshme dhe interesante që na prekin gjithë në përditshmërinë tonë. Mirë, kemi qenë duke folur deri tani për uh, filmat, edhe cilat kanë cilët kanë qenë aktorët apo akto, uh, aktoret tona të preferuara apo filmat që kemi parë uh, kohëve të fundit. Edhe besoj se kemi folur gjithë dhe kemi shprehur mendimin tonë lidhur me këtë. Kështu që mirë është të ndrojmë pak temë. Edhe të flasim për diçka tjetër, uh, e cila sigurisht na prek të gjithëve, jemi studentë, jemi të rinj, edhe le të flasim për diçka që na që na preokupon. Ë, uh, për shembull, unë do të hapja si temë uh, diçka që është jo shumë e rrahur, le të themi në ditët e sotme apo ndoshta sepse ne shqiptarët apo të rinjtë shqiptarë specifikisht nuk e kemi uh, kulturën, uh, sa uh, aplikohet ose më mirë uh, si janë të rinjtë shqiptarë nëpër shkolla në raport me kulturën e psikologut. Uh, është mirë, domethënë që në secilën nga shkollat tetëvjeçare apo uh, të mesme të ketë nga një psikolog, uh, sepse është dhe mosha më delikate, aty ku uh, karakteri i njeriut formohet, por aty ku mund të bëhen edhe shumë gabime. Ëm, uh, prandaj mirë do të ishte them unë që të flisnim lidhur me këtë temë, si mendoni uh, sa uh, të lidhur janë apo sa e kuptojnë apo sa e përthithin apo sa e praktikojnë, sa praktikohet në në Shqipëri apo në shkollat tona kjo kultura e psikologut. Uh, kështu që është një temë për cilën mendoj kemi shumë për të folur. Edhe për këtë un po ia kaloj uh, radhën kolegit kolegut tim uh, Bredit i cili do të na thotë diçka. Mirë. Përshëndetje edhe nga unë Bredi. Psikolog, doktor Bredi apo Apo jo, më fal. Se është aktivist. Atëherë unë doja të shtoja për punën e psikologut nëpër shkolla sipas një uh, një thyerje tabush që ka bërë uh, kolegia ime Amela Caci, që flet për uh, tabu nëpër shkolla. Dhe ku duket se sondazhet me psikologët ishin zero. Puna e psikologut nëpër shkolla, sidomos në shkollat tetëvjeçare, ishte zero. Nuk kishte fare, fare funksion të psikologut. Domethënë psikologët janë thjesht si figurë nëpër shkolla. Janë thjesht si figurë që marrin rrogën çdo muaj dhe nuk ushtrojnë punën e tyre, zanatin e tyre, do të thotë me fëmijët që kanë probleme. E si mendon ti përse ndodh kjo është faji i studentëve që nuk janë të vëmendshëm apo apo nuk kanë interes lidhur me këtë apo janë ata që janë vetë uh, psikologët që e neglizhojnë le të themi punën e tyre edhe meqë ata janë në një moshë të vogël, në një moshë të re nuk nuk i oh. bien pas kësaj gjëje le të themi. Okej, okay, uh, doja të shtoja diçka lidhur me psikologun. Uh, nuk është se neglizhojnë ata punën, më shumë sepse janë në një punë fiktive, le të themi. Uh, pasi unë kam bërë dy video dokumentarë dy me tema sociale. Uh, dhe që të dyja e e tregojnë rolin që ka psikologu në shkolla. E para ka të bëjë me uh, bullizmin, që se sa ndikon psikologu, sa ndikon psikologu për të ndihmuar këta fëmijë, këta nxënës në lidhje me bullizmin. Dhe e dyta është lidhje me edukatën seksuale dhe është e nj është e njëjta gjë përsëri për psikologun. Uh, ideja është që gjithçka për mendimin tim nis nga baza dhe baza është familja. Sepse uh, Të gjithë edukimin e parë e marrin nga familja, që në Shqipëri për shkak të mentalitetit ka tema që janë akoma tabu. Dhe jo nuk është vetëm seksi tabu, por edhe bullizmi është tabu, sepse nëse një fëmijë shkon dhe i thotë mamit që ai më gjuajti, mamaja do i thotë gjuaje mbrapsht. Ndërkohë që nuk është kjo ajo që duhet bërë, nuk është fare kjo dhe në lidhje me edukimin e dytë që është shkolla dhe shkolla vendos t'i neglizhojë këta. Pra, nuk është se psikologu neglizhon, thjesht shkolla, diçka më e lartë, një status më i lartë neglizhon këtë detyrë. Ë mirë, unë kisha edhe një pyetje në fakt për ta mbyllur këtu pjesën time. Ë a mendon se në këtë kohë kur rinia shqiptare dhe jo vetëm është e bombarduar nga informacioni i shumëllojshëm, ku sigurisht edhe mund të gabojë sepse informacioni jepet përcillet bruto, a mendon se kur ka kaq shumë informacion është e nevojshme një instancë e tillë si psikologu në shkolla apo fëmijët Apo të rinjtë, adoleshentët, thjesht marrin atë informacionin edhe interpretojnë, dinë ta interpretojnë vetë pastaj. Domethënë është i nevojshëm një psikolog apo sepse informacioni që ne marrim kryesisht nga interneti është i paselektuar dhe pikërisht dikush secili nga ju mund të hyjë në Wikipedia dhe të shkruajë diçka dhe ai merr si një informacion bruto. Ndërkohë që detyra e një psikologu është këtë informacion e kanë selektuar dhe jo vetëm psikologu, dhe shumë instanca të tjera që këtë informacion selektohet. Pra, përzgjidhet. Përzgjidhet. Përzgjidhet. Atëherë në lidhje me këtë temë kisha dëshirë të shtoja diçka. Ë uh, shoqëria shqiptare dhe jo vetëm, edhe shoqëria mbarëbotërore ndryshon në mënyrë të shpejtë në ditët e sotme, kështu që prezencën e psikologut në shkolla e shikoj si diçka uh, jo se thjesht duhet apo nuk duhet të jetë, por duhet të jetë domosdoshmërisht. Uh, kjo nuk e përjashton faktin që edhe të rriturit apo moshat e tjera përveç se nxënësve nëpër shkolla nuk ka nevojë për një psikolog, sepse njerëzit i ngatërrojnë termat edhe ndonjëherë mendojnë që duhet të jesh i çmendur për të pasur nevojë për psikolog. Çdo njeri mund të ketë nevojë për psikolog në momente të caktuara, duke qenë edhe shumë mirë nga shëndeti mendor. Ëm, uh, për sa i përket psikologëve nëpër shkolla, ë uh, të paktën në kohën kur unë kam qenë nxënëse, nuk di të ketë pasur psikolog ose të paktën nuk e kam takuar asnjëherë, edhe pse unë personalisht apo uh, miqtë e mi, nxënësit e tjerë mund të kem pasur nevojë për të. Uh, për sot di që psikolog ka në shkolla, në të gjitha shkollat, sepse është një nismë mm -hmm. apo një ligj që është futur së fundmi për për të qenë uh, psikolog në të gjitha shkollat, megjithatë unë uh, lë shumë për të dëshiruar për punën e tyre. Edhe fakti që unë nuk e kuptova nga vajza që tha bën një punë fiktive, nuk e kuptoj në këtë rast ç'do të thotë bën një punë fiktive, është një punë që paguhet, nuk është punë part-time, edhe sikur të jetë. Në fakt është part-time. Si? Në fakt është part time. Është part time. Po, puna e çdo psikologu në Nuk është fakti që është part time, nuk është e justifikueshme për të paktën për pjesën e kohës që është part time. Në atë kohë që janë part time, duhet të bëjnë punën. Unë e di që psikologët në shkolla nuk nuk shkojnë tek nxënësit, por presin që nxënësit të shkojnë tek ato që kjo është e gabuar, sepse ka shumë nxënës që mund të mos e dinë as rolin e psikologut, por as që ekziston një psikolog në shkolla. Dhe më e keqja akoma, në Shqipëri apo në Tiranë nuk ka një institut kërkimor që bën studime. Unë personalisht kam uh, mbaruar fakultetin për sociologji, nuk ka një institut që të bëjë studime të mirëfillta, uh, flas në në në kontekstin që ta kërkojë shteti që të ketë studime për këtë apo për atë çështje, që do të thotë edhe në këtë rast kërkohet një studim uh, për faktin që kush janë ato shkolla që kanë më shumë nevojë për për uh, psikolog ose për çfarë lloj uh, mënyrash Si duhet të punojë psikologu aty apo sepse normalisht mund të ketë shkolla që janë nëpër zonat rurale mund të kenë nevojë më shumë për një psikolog se sa ato në zonat urbane dhe jo vetëm. Për shembull, kështu që nevojiten studime edhe në këtë aspekt dhe kjo është një minus për ne sot. Shiko, unë jam dakord me parafolësen, por ne në fakt nuk kemi kulturën për të shkuar tek një psikolog, sepse edhe në familje, edhe kudo, në çdo ambient Ne nuk e dimë çfarë është psikologu. Mjafton që të kesh arritur pak atë fazën e çmendurisë dhe duhet të shkosh me patjetër te psikologu. S'është e thënë, por gjithsesi sa nga ju mund të kenë shkuar te psikologu edhe në qoftë se kanë ditur se është në shkollat e tyre? Asnjë. Ja, ja, ja. Okej, shumë pak. Përse ke shkuar? Uh, kam shkuar Përpos uh, dokumentarëve që më duheshin statistika, uh, kam shkuar për disa probleme të mia personale. Nuk jam ndier shumë mirë pasi kam dalë nga psikologu, se nuk është se më dha ndonjë ndihmë shumë të madhe. Okay. Por që ka njerëz që shkojnë në shumë të rëndë është tabu e vjetër në Shqipëri që uh, s'ka lidhje me me çmendurinë apo me Ngatërrim me psikiatrin. Kjo është një smundje që do të kurohet, edhe mund të Po, është balancë kimike në tru apo bipolar apo çfarë mund të jenë gjëra tjera po. Ka njerëz për shembull që kanë humbur një një njeri të dashur. Ka vdekur një prind, ka vdekur një fëmijë, për shembull këto janë janë janë gjëra shumë të rënda që vuan vuan shpirtërisht, kështu që Ndihmon është pjesa e të mbajturit zi, domethënë që ku ndihmon psikologu që s'ka lidhje me me të qenit apo jo në rregull nga trutë. Mhm. Nëse po në realitet. Po unë mendoj, mendoj diçka tjetër, mendoj se është pikërisht kjo kultura e munguar, sepse shpesh shpesh ne ngatërrojmë termin psikolog me termin psikiatër. Ndërkohë që nuk është e thënë të kesh një problem të caktuar mendor apo diçka tjetër që të shkosh tek psikologu, sepse tek psikologu mund të shkosh thjesht edhe vetëm për t'u këshilluar për diçka, ndërkohë që të rinjtë shqiptarë zgjedhin apo preferojnë më mirë të flasin me një të afërm të familjes së tyre, me një shok apo me një shoqe, edhe kështu edhe sesa të shkojnë tek psikologu, kështu edhe zbehet funksioni i këtij të fundit. Prandaj dhe ka dalë shprehja që jemi të gjithë pak psikolog. Jo, në fakt ka dalë edhe shprehja tjetër që psikologu ka nevojë për psikolog, domethënë prandaj ka humbur edhe besimi i njerëzve për të shkuar tek psikologu. Por sa veta nga ju kanë shkuar në psikiatër? Jo, këtë pyetje domethënë mos pretendo të do të japi njëri përgjigje. Po të jemi jo, realistë. Psikiatri mund të shkosh edhe për të njëjtat gjëra që shkon te psikologu, sepse psikiatri ka të drejtën të bëjë psikoterapinë. Un kam qenë në psikiatër, se kisha një shok që punonte psikiatër. Ish shaka, ish shaka. Shkoja takoja atë, pastaj jo nuk kam qenë Fatkeqësisht ose ose fatmirësisht akoma por e mbaj opsionin e hapur. Ëm, um, jo, do të thosha edhe një çështje. E di për ça më ka kuriozuar uh, Amela tek uh, tek tek filmi uh, për për bulizmin. Uh, është një gjë për shembull që un jam kurioz pak sepse ndryshon nga koha ime. Uh, kur un isha në gjimnaz dhe un kam qenë tek e njëjta shkollë atje në atë kohë, te Petro Nini. Por uh, por un kam qenë në gjimnaz midis vitit 93 dhe 97. Edhe më ka kapur mua. Edhe në atë kohë, në 93-shën kur fillova unë gjimnazin, keni parasysh ne dolëm nga komunizmi në 90, dhe gjithë ishim njësoj. Praktikisht gjithë ishim njësoj. Ose si them me atlete sport time edhe me xhinse Motor, se ju nuk e dini se çfarë janë. Ëh, uh, por uh, por jam kurioz tani për shembull ku ku gjendja ekonomike ka ndryshuar. Dikush për shembull që është i varfër? që dallohet, se mund të mbaj të njëjtat palë rroba për një kohë të gjatë, vjen me të njëjtat këpucë një vit e gjysëm. A ndikon dhe si ndikon? Domethënë ky bulizmi i bazuar në a ky varfanjaku, ky që ska ose ai tjetri që ka shumë, për shembull, dhe që i duken edhe ato të shumtat, se makina me cilën e sjellin xhupat që i kanë 6 copa, 7 copë. Domethënë si si si si ndikon kjo pasuria e familjeve a dallohet, a hyn në biseda, A bëhet objekt për shembull dikush që është më i pasur, është më i kërkuar, më i më i dashur, në thonjëza nga shoqëria, se sa dikush që është kështu i, i mbaruar fare ekonomikisht, si si ekziston. Po edhe jo vetëm ne, po edhe juve, po jepi. Okej. Okay. Petro Nini një herë po. Është uh, një ndër shkollat që ekziston parada e nxënësve, kështu që çdo nxënës që vesh të njëjtat rroba për një javë rresht, është bërë muhabet për të gjithë dhe Sepse është një shkollë që ka një rang më të lartë shoqëror se të tjerët, ku ka fëmijë deputetësh, është mu në mes të bllokut dhe të gjithë do flasin për kafet e bllokut dhe në qoftë se ka nxënës që nuk shkojnë në këto, atëherë ata bëhen objekt bisede. Dhe aty dallohen shumë ata të cilët kanë një rang ekonomik më të ulët, se sa ata që Mund të kenë rang më të lartë, kuptoj. Ë, mund të shtoj diçka? Ja, e drama. Është shumë tjerë, kena të pallë. Ok, atëherë un kur kam qenë e vogël deri diku nga klasa e 4 kam qenë pre e bullizmit. Ka qenë një djalë në klasën time i cili ushtronte jo thjesht dhunë psikologjike me mua, por edhe dhunë fizike. Sa që një herë më ka thyer dhe dhëmbin. Dhe fatkeqësisht nuk kishim psikolog në shkollë. Fatkeqësisht dhe mësueses së fillores kur i thoja ajo nuk mund t'i bënte asgjë sepse ai ishte nga natyra shumë i dhunshëm, edhe nëna e tij e rrihte sa që vinte dhe me shenja në klasë. Dhe ndërkohë isha detyruar t'i thoja familjes time dhe ka hequr dorë prej dhunës ndaj meje vetëm në rastin kur gjyshja ime shkoi dhe si thua e kërcënoi Në qofë se do më prekte më me dorë, do merrej me të. Dhe më pas, plas, pas klasës 4, për mua personalisht ka shërbyer si forcë gjitha kjo sepse kam filluar të bësha shumë e fortë dhe mos i mos i vija më re fare për ato gjëra që ç'më thonin të tjerët, saqë në gjimnaz pastaj në shkollën tonë erdhën të rinj, erdhën nga rrethet, erdhën nga fshatrat Dhe vura re që shumë prej këtyre vajzave mbi të gjitha që vinin nga fshatrat, viheshin në sulm ndaj nga meshkujt të cilët i dukej vetja sikur ç'a ishin përpara tyre, ndërkohë që unë isha gjithmonë ajo në klasë që flisja, që filloja t'i mbroja, ndërkohë që duhet ishte një psikologe aty, nuk duhet isha unë që t'i mbroja ato, nuk duhet nuk duhet ishim vetëm ne që të flisnim, ndërkohë që psikologja në shkollën tonë ka ardhur në vit të fundit, kur kam qenë në vit të fundit të gjimnazit, Ka pasur psikolog dhe gjatë kohës që unë isha në fillim të gjimnazit, por që psikologu mos gaboj ka qenë trajner i Besës, diçka që nuk e di se ç'punë kishte aty psikolog, ka ardhur vetëm një herë në klasën tonë dhe tha, e dini çfarë tha, unë jam shoku juaj, tha, mund vini kur doni të flisni me mua e gjëra të tilla që Edhe nuk erdhi më. Jo, nuk erdhi më që atëherë. Mundosha ta gjeja dhe thashë, duhet shkoj patjetër kur të ketë uh, trajnim, çfarë quhen ato, stërvitje e Besës, që shkoj të kap psikologu se s'kisha mënyrë tjetër. Në fakt për sa i përket uh, psikologut në shkolla, uh, kjo varet edhe nga uh, nga shkolla ose nga nga lidhja që kanë që krijon psikologu me me nxënësit. Në fakt në shkollën time ka pasur një psikolog dhe ishte funksional. Vinte na na ofronte ndihmën ose si thonë punën e tij që nëse ne kishim një problem të shkonim tek ai edhe të të të tregonim atij dhe të ai të na ndihmonte. Po kishim nxënës që nëse shkonin tregoheshin me gisht nga të tjerët që ky shkoi te psikologu sot se kshu ose ky shkoi te psikologu sepse është i çmendur ose nuk është mirë nuk nuk është mirë me shoqërinë ose me me probleme të tjera. Pastaj shtoi akoma edhe pjesa e e sëmundjes së tij, domethënë do po. bëj do të do një trajtim tjetër. Në fakt kam shkuar edhe unë një herë te psikologu, fakti që më kapën një herë duke pirë cigare në klasë 9 dhe ndikoi aq keq në familje i treguan të gjithëve shokët fillojnë të më merrnin si çuni më i keq i shkollës vetëm se kisha pirë dy pompa cigare të vogla të, të shkolla dhe kjo më bëri që unë e ke vënë re të, të isha një tip tema për bullizim që shiko ne ky djali pi një cigare dhe është djali keq Tani a pi cigare, do më thonë, ka bërë punë psikologu? Po, në fakt s'ka bërë punë Për, për sa i përket pse s'ka qenë trajneri besës edhe ky ndoshta. Për sa i përket temës, a shkojmë ne tek psikologu, un po rastisht një ditë po lexoja një shkrim në gazetë që një psikolog fliste për për për psikologjinë që duhet të jetë e domosdoshme në shkolla shqiptare. Dhe këtu fliste për një çështje shumë thelbësore, për shembull, për, për për gjatë sezonit të provimeve kur studentët kanë shumë stres dhe dhe mund të dalin me nota të këqija nëpër provime. Dhe ishte e këshillueshme, siç thoshte sipas psikologut, që këto du, duhej me patjetër të bënin një takim me psikologun sepse i qetësonte, mund të fliste me ta dhe dhe mund këto student mund të kishin rezultate të mira në provime, që kështu ishte e këshillueshme që të shkohet te psikologu. Ë, uh, me thënë drejtën, unë nuk kam shkuar asnjëherë ke psikologu edhe pse kam pas shumë stres në provime, por kjo vjen për shkak të një kulture që ne jemi rritur, siç e thanë dhe kolegët pak më parë që ne nuk shkojmë ke psikologu sepse të shoqëria do të na cilësojë si të çmendur. Po kjo është një një fakt që duhet shrrënjosur nga nga mentaliteti jonë sepse psikologu nuk është për të çmendur, psikologu është për të qetësuar, psikologu është ai ai uni jonë i brendshëm me cilin mund të komunikojmë mjaft thjesht dhe ta heqë atë stresin që ne kemi gjatë ditës. Dhe pasi folëm me kolegët këtu, ju jap fjalën që do shkoj te psikologu, po jo se jam i çmendur. Për sa i përket temës që foli për uh, psikologun në universitet, edhe unë për këtë doja të flisja, doja të ndaja një eksperiencë me një shoqen time. Ajo është uh, uh, duhet të ishte viti i tretë në fakultet, por është akoma viti i parë, është komplet çështje psikologjie pse ajo nuk i merr provimet, është shumë e aftë, di katër gjuhë të huaja, vazhdon një punë mjaft të suksesshme. Edhe uh, pasi ngeli në vit të parë, uh, i sugjeruan që shkonte te psikologu, por shkolla nuk e kishte një të tillë, kështu që ndoqi ca leksione te një psikolog, te një doktor. Të them të drejtën, ato ishin shumë të shtrenjta, edhe ndoqi vetëm 5 edhe i shkuan rreth 150000 lekë të vjetra, edhe pastaj e la. Ë pasi ndoqi këto këto leksionet, ajo dha shumë sukses në provime dhe mori 4 nga 5. Pasi i la ato, prap ngeli, edhe është akoma stazh në vit të tretë. Edhe është komplet, domethënë është çështje ekonomie që akoma ajo nuk vazhdon t'i marrë ato leksione. Edhe nuk është puna që ne nuk duam të shkojmë, por puna është që do duhet të kemi edhe një ekonomi që t'i ndjekim ato. Edhe nuk na mundësohet nëpër shkolla të larta. Në shumtën e rasteve nëpër shkolla apo nëpër ambiente të tjera në polici, në ushtri apo kudo ku Në fakt, në fakt do doja të ndalesha sepse është e vërtetë që ne nuk kemi kulturë, që nuk të shkojmë tek psikologu dhe në këtë rast mund ta zgjidhë shumë mirë. Për shembull, nuk e di Ministria e Arsimit, duke vendosur që të paktën një orë në javë të jetë ashtu siç ne bëjmë shumë mirë edukim fizik apo lëndët e tjera dhe në këtë mënyrë psikologu do ta kishte edhe më të thjeshtë dhe ai vetë por edhe nxënësit dhe në këtë mënyrë në çdo orë mësimi ai mund të trajtonte në një mënyrë një temë të caktuar, sepse një nxënës ok do kishte vështirësi të shkonte sepse do targetohej nga shokët e vet. Kështu që në këtë mënyrë do ishte një zgjedhje perfekte në mënyrë uh, edhe ai të plotësonte orët e punës mos ta merrte rrogën kot. por edhe studentët nuk e di të ndërgjegjësoheshin për tema të ndryshme që donin t'i, t'i diskutonin. Do të thoja vetëm diçka, uh, jam dakord me mendimin e kolegës që do të ishte mirë vend të vendosej uh, një herë në javë të paktën si lëndë uh, psikologjia, megjithatë unë uh, përsëri mendoj që një, një nxënës i caktuar edhe sikur të zhvillohej kjo orë, Që dëshironte që psikologia të bënte një orë në javë leksion ose seancë. Çfarë mm, supozohet të bëjë psikologu? Të trajtonte 40 veta ku psikologu do skuqet. Do bëjë psikologu një seancë, duhet ta bëjë patjetër individualisht ose terapitë në grup duhen bërë kur personat ndajnë të njëjtin shqetësim. Më saktë, jo më një... saktë thashë sepse uh, të trajtonte tema të ndryshme që shqetësojnë gjimnazistët ose të rinjtë. Në këtë formë ata mund të mund të të ishin të përgjithshëm në diçka, por në qoftë se dikush do donte normalisht të që të zhvillonte një seancë më vete, kjo do të ishte plus. Kjo nuk po them, ok, ok, është zero. Kjo nuk funksionon. Më mirë zero apo Jo, kjo kjo nuk si funksionon në fakt, pasi edhe ne në në 9 vjeçare kemi patur një mësues, i cili gjithmonë na jepte këshilla, por gjithmonë këto kapituj që flisnin për ato ndryshimet në moshën tonë të adoleshencës, ai i kalonte ose në momentin që fliste gjithmonë skuqej, kishte probleme me me të qeshurat në klasë dhe ë ne do na duhej që të merrnim informacione diku tjetër, ndoshta në interneti nuk mund të na jepte në mënyrën e duhur dhe ndoshta edhe u keqinformuam. Mirë, pastaj aty hyn puna jo e saktë dhe jo e drejtë e tij. Kam përshtypjen që ka të bëjë pak edhe me termat që përdoren, domethënë se çfarë çfarë emri i vëmë Ë, uh, mua më më tremb pak fjala psikolog, duke ditur që Po, do ishte okay. për mua, do ishte në opinionin tim do ishte më mirë një këshilltar, do të këshill, këshillues i studentëve, sepse uh, këshillat mund të jenë për një natyrë çfarëdo, do të thonë dikush mund të ketë rënë në dashuri edhe ka nevojë për këshillë, edhe ajo ndodh. Humbet, ja, na ka ndodhur në gjimnaz, s'e ke parasysh. S'është një habi, mosha e ka atë, por ti je këshillues dhe dhe këto temat të trajtoheshin në këtë formë, të duhet dhënë atë konotacionin e, e psikologut, duket sikur ka një shqetësim mjekësor. Do të thotë, vjen ajo nga injoranca jonë që e lidhim po, po. e lidhim anë dhe, dhe po. më mirë thua më shumë isha tek këshilluesi se sa isha tek Shumë e vërtetë. Kjo për shembull ne më shumë këshilloheshim me zyshën e qytetarisë. Te doktori për shembull, isha tek doktori se psikologu teknikisht është një mjek, po. Megjithatë ka të bëjë me dhe me le të themi tipin apo personalitetin e psikologut, sepse psikologu duhet të jetë dikush që afron studentin apo këdo që mund të ketë një problem në momentin që ai ka një tip të ftohtë apo që vendos një barrierë përpara atij që shkon për t'u këshilluar, kjo gjë bëhet akoma edhe më e vështirë. Edhe këtu është një tjetër problem. Duhet stonim i tjetër. Kështu që ngjalli shumë debat, të gjithë duan të thonë diçka, sepse po patjetër. Diçka, duke qenë se unë vi në mikrofon. Nga një qytet tjetër që është shumë afër uh, Tiranës, Durrësi, edhe do të flisja për një realitet, pak a shumë çështjen e diferencave që bëhen në lidhje me veshjen apo me gjithçka. Unë besoj se çdo problem ka një zgjidhje, të madhe apo të vogël, përfundimtare apo jo. Besoj për shembull për çështjen e veshjes, unë kam qenë e para kundra uniformës, fakt në gjimnaz, por e shof të arsyeshme pikërisht për këto hendeqe të mëdha që ekzistojnë që uniforma të mbahet. Të paktën deri aty ku gjithë ne kemi nevojë për formimin e personalitetit tonë dhe kemi gjithë një petk që gjithsesi na lë brenda ato mangësitë tona. Për sa i përket çështjes së psikologut, është gjithë çështje e besimit, besoj. Në qoftë se ti e nis diçka me një besim të keq apo me ide të gabuar, nuk shkon dot, nuk bën dot një hap përpara. Besoj te këta këshilluesit e mirë, që mund të jetë edhe prindri jot, dikush që të bën të ndryshosh mendje apo ta dëgjosh kur flet. Dhe kjo është më e vlefshme, mund ta bëjë një person shumë i mirë, mund ta bëjë një mësues, tek ne e ka bërë një zyshë shumë e mirë gjimnazi, edhe doja rastin të përmendja dhe emrin, quhet Isida. Ajo bënte shumë mirë me gjithë nxënësit, ne ishim një klasë problematike sepse kishim këta tipat që vinin gjithmonë me vonesë, Nuk bëhej fjalë se i fshinte në klasë. Okej. Në një në një farë mënyre po uh, po të shtoj diçka në një farë mënyre ne të gjithë kemi nga një psikolog, kemi një shok, kemi një mik, uh, kemi familjarët tanë po. dhe ndoshta në një farë mënyre ngushëllohemi me faktin që diku do ta gjejmë atë paqen për të për të folur dhe për t'i shprehur të gjitha problemet tona. Është e vërtetë. Po për këtë duhet të komunikojmë mirë në familje që është prap baza. Dhe të gjitha këto janë falas. Përshëndetje miq të radios media aktive, ju jemi në valët e Club FM 104 MHz. Sot do të flasim për median e lirë, tema është sa ndikim ka media e lirë në tek populli shqiptar. Në fakt doje të thoshe për uh, mediat e reja, jo për median e lirë, Mediat e reja kanë pasur një Media e lirë theksoj prapë. Mediat e reja kanë pasur një ndikim tepër të madh, sidomos në popullin shqiptar. Gjithmonë shqiptar, domethënë, janë të prirur që t'i keqkuptojnë gjërat dhe po e lidh një rast që kam parë para disa kohësh një një kronikë në media, në A1 Report, ishte rasti uh, uh, domethënë gruaja e përdorte shumë Facebookun gjatë gjithë ditës, madje neglizhonte edhe punët e shpisë, edhe burri për këtë çështje ka, e ka denoncuar, domethënë atë në, e ka publikuar rastin në media. Dhe më tepër dhe... që burri kishte emrin Trim, dhe bashkëshorti i ka i ka kërkuar asaj që të shprehet para kameras që nuk do ta përdorë më Facebook. Ah. Ishte një situatë Kjo është 8 me 2. Ishte një situatë shumë e, e për të qeshur pasi Ku vihet re një model i jetës shqiptare që bëhet fjalë në zonat rurale të Fierit, më duket. Po. Ku burri nga që nuk mundej dot më të vazhdonte jetesën e tij normalisht me gruan, sepse ai kur vinte nga shtëpia i lodhur nga puna donte diçka për të ngrënë dhe gruaja thoshte që duro sa të bëj një status dhe të të bëj një kokërr vezë dhe ky ishte një problem i vazhdueshëm çdo ditë dhe ai i shkreti e theksojmë. E kishte emrin dhe Trim për më shumë, që të ishte dhe trim që duhet t'i thonte gruas së tij që mos rri më në Facebook, por uh, merru me punët e shtëpisë, me fëmijët, por uh, ajo gjithmonë vazhdonte në Facebook dhe Gjithashtu mediat e mediat e reja i kanë uh, hapur një si ta them një dyer mungesës së mungesës së etikës, sepse duke i lejuar që çdokush mund të publikojë çfarë lajmi që dëshiron, kjo edhe nëpërmjet një profili të profili anonim. Gjithashtu kemi dhe rastin mund të përmendim shumë mirë mediat kryesore që kanë edhe atë si gazetën print ashtu edhe gazetën uh, online, uh, shumica e këtyre lajmeve që publikohen në mediat e reja, uh, përgjithësisht merret ose copy paste ose ata që e publikojnë këtë nuk kanë lidhje fare me median, mjafton që të bëjnë një shkrim për të përmbushur atë detyrën e tyre për të mbushur faqet e, e gazetës. Gjithashtu një rol tjetër të rëndësishëm në mediat e reja luajnë edhe komentet, Kjo bën që shumë shumë persona duke kom, duke komentuar në këto gazeta bën që ka disa raste që ndikojnë në përmirësimin e gazetës, por një çështje tjetër tepër e rëndësishme është se në për këto komente kemi mungesën e, e filtrimit. Nuk nuk mund të komentojë apo të japë sugjerime çdokush që nuk ka lidhje fare me median. Po mendoj që media online hmm. Unë mendoj që media online i jep shumë përparësi lexuesit të fantazojë sipas mënyrës së tij se mediat online siç tha dhe parafolësja ime që merren copy paste dhe nuk ka një selektim të duhur për atë Ka shumë lajme që nuk janë të duhura të transmetohen në median online. Po ka dhe disa raste që mediat online apo qoftë dhe mediat e tjera shqiptare siç janë uh, televizioni apo gazeta print që e uh, e teprojnë lidhur me uh, trajtimin e disa çështjeve, po për, uh, po përmend rastin më të të parëndësishme duke publikuar në median online apo që Siç e di dhe ti, në Shqipëri është një lloj një lloj starti, nëse nuk vdes njeri, nuk bëhet lajmi i ditës. Atëherë, vajza përmendi anën njerëzore dhe unë kisha vetëm një koment që aty ku ka vënd për lekun Si në rastin e mediave online nuk ka vend për anë njerëzore, ne kemi parë të gjithë, edhe besoj se edhe ato që na dëgjojnë publiku i gjërë e ka prekur vetë nga artikujt, nga të gjitha shkrimet se çfarë bëhet, me historitë individuale të njerëzve, apo dhe me histori të tjera publike, që ka shumë gënjeshtra, vetëm për një qëllim të caktuar për të bërë biznes. Në lidhje me, me lajmet që publikojnë mediat, qoftë mediat online, por edhe gazeta e shkruar apo në televizion, patjetër që duhet të ketë një sitë, por ajo që unë shikoj një diferencë të madhe është që lajmet që jepen në, në, në gazetat e shkruara dhe në ato në televizion, janë, janë lajme më të, më të, të futura në, në sitë, ose më të kontrolluar sesa lajmet që jepen në në nëpër sajte të ndryshme apo kryesisht uh, online, pra nuk ka një kontroll ka shumë mungesë etike edhe në atë që uh, sa lejojnë komentet uh, e shëmtuara në qoftë se do t'i quaj kështu apo komentet ofenduese. Kështu që kjo mbetet një gjë për t'u parë, për t'u shqyrtuar edhe ndoshta ë uh, për t'u parë edhe nga ana ligjore pse jo. Po, në Shqipëri nuk bes nuk besoj se zbatohet, domethënë ligji apo kodi i etikës lidhur me median, si në gazetë, televizion apo mediat e reja. Kjo për faktin sepse në gazetë informacioni duhet të jepet më i thelluar dhe gazetarët për të mbushur sa më tepër kolona dhe faqet që e kanë të detyruar, mjafton që fillimi i informacionit që japin në fillim, pastaj informacioni që vazhdon më tej nuk ka lidhje fare me titullin apo me brendinë e informacionit, ashtu edhe në si, në televizion, për shembull kronikat kryesore që janë kronikat lidhur me politikën apo me kronikën e zezë, të gjitha mediat mjafton që dikush të shkojë për të marrë domethënë informacionin kryesor dhe mjafton që ata të ndryshojnë fillimin e lajmit edhe mbylljen, pastaj çdo gjë është pothuajse i njëjtë informacion. Në fakt, ju vazhdoni për gazetari, çfarë do doje të ndryshoje ti nesër kur të bëhesh gazetare? Unë do doja të ndryshoja të... sidomos të zbatohej më tepër kodi i etikës, të shikonim jo vetëm anën profesionale që të përmbushim, domethënë që mjafton që të publikojmë lajmin apo të shkruajmë diçka, por duhet të shikojmë edhe anën njerëzore. Por besoj kjo vjen edhe nga fakti që shumica e gazetarëve shqiptarë nuk janë nuk janë të lidhur me kontrata dhe për shkak të për shkak të faktit se ata mund të ngelen pa punë, mjafton që t'i përgjigjen politikës editoriale dhe uh, me atyre pronarëve të medias. Ti domethënë nuk do t'i përgjigjesh censurës që do të japë shefi apo jo? Si? Do ti për ta ndryshuar këtë realitet që sapo fole, nuk do ta nuk do t'i përgjigjesh të gjithë censurës që do vendosi shefi. Jo. Po. Ke për të ngelur pa punë. Do sa jo që ta bësh. Do sa jo që profesionin me dëshirë, atëre nuk do të nuk do të ishte ajo që the ti më parë. Ti mund të ngelesh, ti mund të ngelesh pa punë. Në rast se nuk shkruan ose nuk bën artikuj duke mos prekur interesat e shefit tënd. Në momentin që ti i prek, normalisht që të ngelesh pa punë. Dhe kjo ndodh tek të gjithë. Shiko, do pra, vazhdosh pra, akoma diçka që do bëni ndryshe, jo diçka që doni t'i nënshtroheshit rregullave të shefit siç është në Jo, jo, u bë edhe kjo pyetja, po çfarë po ndodh? Sot mediat po janë të politizuara. Edhe qoftë se nëse shefi thotë ty mos e nxjerr, mos e nxjerr këtë lajm sepse dëmtohemi në një aspekt tjetër, normalisht do ta nxjerrësh dhe Do do i nënshtrohet Kjo vjen për shkak se tani po qajm hallet me që studiojmë për gazetari këtu edhe po duam ta ndryshojmë përpara se të reklama që keni në çdo gazetë, sidomos mediat online, qoftë se shihni për shembull gazetën Balkan Web, në qoftë se ti do që të hapësh një lajm, do kesh katër reklama sipër, tre poshtë, Dhe vetë nga dy anë. Dhe dy gishta shkrim. Si? Dhe dy rreshta shkrim. Kjo në ka dy rreshta shkrim dhe ka vetëm reklamë, dhe reklama e shkatërron lajmin. Mungesa e profesionalizmit dhe mungesa e etikës vjen për shkak se media nuk është uh, media e lirë. Ekziston liria e medias, por nuk ekziston media media e lirë. Kjo vjen për shkak, për shkak dhe se uh, media nuk vepron domethënë si biznes apo institucion më vete, por sepse uh, mbrapa kësaj fshihet një biznes tjetër dhe në qofë se falimenton biznesi i cili është i lidhur me po jo në gjitha rastet ka lidhje kjo jo, është... jo, jo, ka, ka shumë problematika këtu unë mendoj që ka të drejtë unë madje e mbështesa dhe kur ajo thotë se, se nuk do ta ushtronte është pak në qofë se e do profesionin shumë është si puna e asaj në qofë se ka piktorë për shembull që Që u thotë një biznesmen ose dikush që ka shitur drogë dhe është bërë i pasur, bëj një pikturë kështu, ma bëj ashtu, ma bëj ashtu. Ai është piktor, piktor i vërtetë artist. Dhe vjen ky fshatari dhe i thotë, "Jo, s'm pëlqen kështu, po bëja më të gjata këmbët të kalit." Për shembull. Dhe ka piktorë që thonë ik ore tutje se mos e prek më veprën, ose ka piktorë mesa që bën sa duash ti, vëre. I nënshtrojmë vetëm pa. Po. Si do. Me thënë është është zgjedhje. Megjithatë doja të thosha këtë gjë. Megjithëse problemet janë të gjitha reale që ju i përmend në lidhje me median, fati i mirë është që jetojmë në një kohë kur teknologjia mund të na ndihmojë që të çlirohemi nga zgjedha e pronarëve. Domethënë që nëse arrim të mposhtim atë frikën tjetër personale se mos dikush na sulmon fizikisht apo uh, në forma tjera, mund ta ushtrosh uh, zanatin e gazetarit sot edhe përmes blogjeve, uh, përmes uh, platformave online që kushtojnë shumë shumë shumë shumë herë më pak. Mendoni, në vitet 80 ishte e pamundur të hapje një gazetë do doje godinë, do duheshin tonelata letër, do duheshin tonelata bojë, do duheshin furgonë, reporterë, uh, shtypshkronjë, domethënë staf, të gjitha këto gjërat, godinë me qira që t'i merrje këto shpërndarja e gazetës në çdo qytet Ishte praktikisht e pamundur që ti të hapje një gazetë nëse doje të shkruaje diçka që s'i pëlqente pronarit apo shefit. Sot është e mundur, ti hap një blog, ke Facebookun, ke, domethënë ato gjëra dhe dhe gjëra që dikur ishin pamundura ishin për shembull një kompjuter me fuqinë e një iPhone-i që kam unë, uh, kushtonte në vitet 80 dhe 2 milion, 2 milion e gjysmë dollarë dhe vetëm uh, ca firma shumë shumë përparuara mund ta kishin kurse sot gjithë kemi në xhep atë fuqi kompjuterike që Dikur kushtonte shumë. Do them që që rregullat kanë ndryshuar. Mund të postosh diçka tani në Tiranë dhe në të njëjtin çast dikush në në Sydney apo në Melbourne, në Australi mund ta lexojë po të dojë. Po po kjo në një ditë, po me kalimin e kohës. Kjo çon edhe në deformimin e lajmit, sepse mund të postojë kushdo për atë gazetë, mund të jetë edhe një një person që nuk është fare i kualifikuar në fushën e gazetarisë. cilësia e lajmit. Edhe deformon lajmin. Jo, unë, jo, po unë, si, si, si, në cilin skenar, për shembull, mund të shkruaj unë, për cilën gazetë të shkruaj unë. Vetë ti, në qoftë se je në stafin e gazetës, je, je pjesë e stafit. Dhe gazeta ka korrektor, ka redaktor, ka editor, domethënë do të ishin të gjitha ato. Në qoftë se kjo gazetë, për shembull, është politizuar, Siç janë jo, jo. Po, siç janë shumë mizë me fjalë, ne, ne do e merrnim komplet lajmin nga bim, edhe, edhe ai një në Sidni, Do e merrte lajmin për shembull si nëse kjo do ishte me Partinë Demokratike për zem, do e merrte Edi Ramën si një diktator ose do ndodhte e kundërta. Ajo ka të bëjë me zgjedhjen e lajmit pas asaj çfarë zgjedhim ne të lexojmë. Unë po marr edhe një shembull. Unë po marr edhe një shembull lidhur me përmbytjen tani kohët e fundit. Jepen në televizion që shkruaj fshatin Çermproshk, edhe Çermproshk është fshati ku jetoj unë, kupton? Në fakt ishte një fshat tjetër më tutje që mua për, për shembull që unë që e pash u bëra shumë merak. Mora direkt në telefon dhe e ke përse procedurët. Disinformim total me qenë. Ka një shprehje që thotë lajmet e gazetës duken të vërteta përveç kur ke qenë vetë pjesë e lajmit. Po. Dhe jo, e kam për se ndodhë, më ka ndodhë në një dy raste, për shembull, se si në rast... Në lajme në gazetë, unë nuk jam shpesh në gazetë, Po në një rast ishin plagosur një një kushëririn tonë, rastësisht. Emri ishte gabim, vendodhja ishte gabim. Domethënë në një histori të thjeshtë penale që ne e dinim se kishim shkuar edhe për vizitë që uruam që shpëtoi kot se iu ngul një plumb pa dashje, duke lut bilardo. Dhe do do të them që domethënë në një rast që na qelloi ne, gjithë ngjarja e pasqyruar në gazetë, kur po të mos e kisha njohur unë këtë, do ta kisha lexuar, do më ishte dukur normal, gjithçka ishte gabim. Prandaj thon që lajmet në gazetë duken të vërteta përveç kur je pjesë e lajmit. Si rasti i, domethënë një vrasje apo i aksidentit të Sokol Olldashit që domethënë personi tjetër që kishte ndërruar jetë ishte kreu i policisë dhe ai ka marrë domethënë në telefon në linjë direkte që ka thënë un jam gjallë kush është personi që ka vdekur. Keni dhënë, domethënë, emrin, mbiemrin gjithë të dhënat. Nga këto çudirat ka gjithandej, ha? Duan, duan gjithë, domethënë, gjithë, gjitha mediat pretendojnë të jenë të parët për lajmin. Dhe nuk bëjnë as, le të themi, as përpjekjen më të vogël për të marrë ato informata të sakta, sepse uh, mund të cenohen edhe familjarë të tjerë ose persona që s'kanë patur fare lidhje me ngjarjen dhe E gjejnë veten aty, mund ta gjejnë të vdekur, të plagosur, kjo bën pastaj që familjarët e tyre të merakosen. E gjitha kjo sepse duan që atë fjalinë, të parët jemi ne, ta zbatojnë ata. Në këtë moment ka ka vlerë shpejtësia jo cilësia. Gjithmonë ndodh edhe dezinformim. Ka dhe ka një problem tjetër për shkakun që është një një shafira kodi i etikës që ekziston në Shqipëri, uh, nuk zbatohet sepse nuk është ligj, është thjesht një kod etike, një marrëveshje mes gazetarëve, e ka bërë Instituti i Mediave dhe nuk ka një ligj që ta detyrojë atë. Ka fuqi AMA, për shembull deri diku po AMA ka fuqi vetëm mbi mediat audiovizive, ligji e kufizon. Portalet dhe gjërat e shkruara si shtypi, AMA nuk ka fare tagër, ata s'pyesin AMA. Pra ata AMA ka radio vetëm televizion audioviziv. Ëm, um, dhe nëse Çani thotë një gjë për shembull mund ta gjobisë AMA, siç ka ndodhur në një rast i bën një gjobë. Por jo për gazetat dhe jo për të tjerë. Këto janë jashtë kontrollit, blogjet janë jashtë kontrollit. Mua një gjë që më shqetëson për shembull është Është, jo më shqetëson, jo dhe aq më shqetëson se sa më bezdis, unë jam marrë me blogje për një kohë shumë gjatë, nga të parat fare, që para se në Shqipëri të kishte internet, Peshku pa ujë ka qenë një blog dikur, shumë i njohur sepse sepse në atë kohë s'kishte të tjera. Po ajo që mua më shqetëson në shqiptar në një blog, dhe për ata që janë të gazetarisë këtu, ky është një shqetësim. Ti këtu lexon diçka mbi ekonominë, diçka mbi pamundësinë, papunësinë, uh, diçka për, nuk e di, një çështje që po themi është serioze, një statistikë diçka. Dhe po këtu në të njëjtën faqe vetëm 30 gradë më majtas ose më djathtas, ke ose ndonjë palë vithe, ose ndonjë palë sisë, ose domethënë, uh, domethënë dhe ngatërrohen gjërat, çdo gjë ka vendin e vet, nuk po them, s'jam, uh, s'jam kështu diktatori i kësaj, por, por uh, Mënyra se si serviren gjërat lë shumë për të dëshiruar. Duke e njohur pak nga brenda këtë, është si puna e asaj. Në një restorant të shkosh, për shembull mund të hash edhe fiq edhe mish, por nuk ka mish me fiq. Këto këta i hedhin gjitha gjërat i hedhin bashkë në një sallatë dhe edhe hajde atje sepse këto marrin klikime. Dhe gjërat ndonjëherë bëhen shumë të ulta kur denigrojnë njerëz, figura të njohura i shfrytëzojnë. Një gjë që mua më bëri shumë përshtypje për shembull ishte Para ca muajsh kishte Marina Vjollca ditëlindjen. Dhe uh, Marina uh, kishte ngrënë një picë me stafin e Procesit Sportiv. Po, po. Kishin vënë edhe një uh, foto. Dhe ata janë shokë pune, kaq vjet bashkë. Ata kishin blerë ca pica meqë ka ditëlindjen, krejtësisht normale. Del fotografia te këto dhe tani titulli ishte, dini se çfarë ishte titulli? Jo, titulli titulli ishte ky. Marina tani e famshme edhe për picat, jo vetëm për cicat. Ky ishte titulli. E kam pa tallje. Dhe ky Domethënë jo vetëm për cicat, por edhe për picat. Dhe dhe se çfarë se çfarë borxhi u ka ajo vajzë këtyre që duhet ta duhet ta përgojojnë domethënë në këtë mënyrë, është forma shumë shumë e shëmtuar, nuk është as e ulët se nuk i hyn gjemb në këmbë asaj. Shumë banale, edhe edhe sot mëngjes po shihja një lajm te opozita pikë com ishte një faqe në Facebook se se çfarë ishte diçka, diçka aty. Edhe por edhe kam parë edhe ishte ishte aq aq banale. Ishte aq banale sa vjen zor ta them bandimin. E kuptoj. Ai nuk do të jetë. Ka kanë bërë ata. Ata për shembull një shkelje që mund të jetë ligjore, kur ishin këto motrat nga Durrësi, Kajtazi, motrat Kajtazi që humbën në Durrës. Ëm titulli atyre ishte ë mbasi u gjetën ja ku fshiheshin kët e vogla. Titull, domethënë dy këta, ndërkohë njëra prej tyre është 9-18 vjeç, 14 vjeç më duket. Dhe Po pra, po pikërisht. Dhe dhe është shumë problem. Është shumë problem sepse t'i drejtohesh një fëmije me epitetin imorale, ku do të tash, putanat e vogla, më këta që ishin tani ata, por në titull edhe është është çu Nuk e di se çfarë niveli kulturor duhet të kesh që ta ta bësh atë, por përveç kësaj është problemi. Duhet dënuar nga nga shteti. Kjo po, po. kjo tregon që ne duhet duhet kemi ca organe të tjera këtu shtetërore që duhet i dënojnë këto gjëra. Sepse fjala fjala e lirë fjalë fjalë megjithmend në fakt Kodi në fakt kodi i etikës në gjithë botën jo vetëm në Shqipëri duhet të jetë ajo bibla e gazetarit që gazetari domethënë duhet të duhet të ndjek është është një kod moral më shumë se sa kodi i shkruar gjithsecili e bën atë gjykimin e vet në që momentin e parë që i vjen një lajm edhe ai duhet ta ndjejë vetëm pjesë e atij lajmi edhe ai duhet ta duhet ta ndjejë që ky ky ky fëmijë mund të ishte imi, ky fëmijë mund të ishte mm. motra ime, mund të ishte mm. pjesë e familjes time dhe që në këtë moment Kodi i etikës bëhet një bëhet një një kod që që është në mendjen e gjithsecilit. Ka ndodhur për shembull me ë uh, se mua këtë më intereson, po ë uh, mbrojtja e viktimave është një gjë që nuk ndodh në Shqipëri për shembull. Që këtu bëhet emri, e zëm, kanë përdhunuar një vajzë, del emri i vajzës së përdhunuar. Në vend të dalë emri i përdhunuesit dhe të fshihet emri i viktimës, se viktima nuk ka asnjë faj. Ose emrat e të miturve për shembull. Po, si rasti i, domethënë, i përdhunimit të fëmijës nga monstra e Librazhdit, po. është dhënë, domethënë, me me figurë fotoja e fëmijës, është dhënë mosha, është dhënë emri, mbiemri, të gjitha, po. po. Familja gjithë. Imagjino shokët e klasës atij, ai ishte 11 vjeç, se çfarë do i thonë shokët e klasës atij, mbasi ka dalë lajmi që se njëri prej këtyre djemve nuk kishte qenë përdhunuar, por Kishte ai e kishte futur në shtëpi dhe ky kishte shpëtuar, si thua, është një moment a kishte ardhur dikush a diçka, por vetëm fakti se çfarë mund të thonë fëmijët atija, është e... Nëse, ok, shkojmë te një këngë dhe kthehemi pas pak për uh, për këto rezultatet përfundimtare për sot. Bëjmë një konkluzion. Ja ku vjen kënga e radhës. Ja ku u rikthyem në pjesën e tretë dhe të fundit, do të doja të bëja një përmbledhje për tematikat për të cilat u fol sot ishin uh, tematika lidhur me filmat më të fundit që kanë parë uh, studentët e medias aktive. Një temë tjetër e rëndësishme ishte psikologu në shkolla dhe tema e tretë dhe më e rëndësishme ishte rëndësia e medias online, domethënë e mediave të reja, se si ndikon ajo në në domethënë në formimin e të rinjve shqiptarë dhe sa i rëndësishëm është informacioni që përthithet nëpërmjet mediave të reja. Nga unë Sidorela mirupafshim, dëgjohemi në edicionin e 6 të praktikës intensive. Mirë, ky ishte emisioni për ditën e sotme, ne do të dëgjohemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë mirudëgjofshim. Ju dëgjofshim nga Morisila dhe kalofshi një ditë të këndshme.